w'ikiganiro karadiridimba ikiganiro giha akaryo n'akanya barundi muri hanze kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro muti rero uno munsi tuyaga ku byerekeye iki turi muri ruhenshi uruhenshi rero mu ndinganizo nshasha ni ukwezi kwa gatandatu ukwezi hatogwa amafaranga azokora mu mwaka w'amafaranga wa bibiri na mirongo ibiri na kane ushira bibiri na mirongo ibiri na gatanu nk'uko amategeko yo mu bihugu bya afurika y'ubuseruko abimenyesha hagati aho abarundi uno munsi bari mu bukene budasanzwe ibya byose kugira umurundi aroranigwe bisa n'ibitariko biraboneka none amahera yigwa cyane cyane kugira azokoreshe atumberezwa gute icyo bise bije programme iriko irajya mu ngiro hano mu gihugu iriko ifashiki uno munsi umurundi ni igikiyo kwizera ku mafaranga agiye gukogwa mbe umwaka w'amafaranga wo uheze umurundi yahakuye iki ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kugaruka ko muri kino kiganiro aho dufise umutumire uno muririmbyi ati wiyumva gute mu gihe kumbure uri kuratumbereza ibyo kwegereye abenegihugu canke abanyagihugu tiwivye igihugu cawe uba uriko urasubiza inyuma kino gihugu cabibarutse arico catwibarutse twese nuko rero karadiridimba n'akana kaji wabo ikiganiro gihakajyo n'akanya barundi muri hanze kugira namwe mbwira ico muterera uno munsi rero nkuko mwavyumvise Gabriel Rufyira rongoye Olicom niwe mutumire reka tugaruke hano neza neza mu kiganiro turi mu kwa gatandatu ahategurwa amafaranga azokora mu mwaka w'amafaranga wa bibiri na mirongo irindwi na kane ushyiraho bibiri na mirongo irindwi na gatanu imbere y'uko kumbure tujya kuri uno mwaka eh, no gusahura cyaye kuyiba cyaye guterura niryo jambo rikwiye gukoreshwa kuko twebwe kunyonora n'akantu gato rikunda eh, gukoreshwa n'abantu b'abasuma nyine bagaca rero bakoresha ingufu nyinshi kugira ngo eh, biyorohereze umve kumenya ibintu bisanzwe mugabo Eh, twebwe tubita bagiteruzi abasahuzi iyo hanyuma igihugu ntikigire amabarabara ntikigira amashure ntikigire ibitaro eh, bagasahura n'ubwenge kuko mu gihugu nk'icyo oya n'ubwenge barabusahura nta na kimwe batiba bameze nk'isiha mu bisanzwe mm. nabo twiterera ababandi bandi urumva mwebwe muvuze ngo baranyonora numva umengo mba muri ko murabyorosha kandi bugera abantu babi cyane eh, mu gihugu mm. Mm. tuduge ku rero ni ikintu gikomeye cyane rya tegeko mhm. ni itegeko ariko rifatwa nk'ikintu gisanzwe haba ku nzego z'igihugu uhereye mu rwego nshingwantwaro egisegitifu mhm. canke mu rwego rutora amategeko regisiratifu eh, ubibonera hehe ubibonera ku kungene eh, higwa ibijyanye n'amafaranga nkunda baha akarorero mhm. hategerezwa kuba harasohotse ikintu bita ruwa eh, doregrema bijeteri ekonterandi bijeteri hmm. iyo ruwa et gerema ekonterandi bijeteri niyo yerekana amafaranga yinjiye n'ingene yakoze mhm. iba ari itegeko ni itegeko hmm. yitwa ruwa dore gerema bijeteri nk'ubu twebwe iyo dufise batanze itora itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha batabanje gusuzuma ayo batoye nyine bayakoze mm. biri mu bwisungashingiro rega ibwisungashingiro shingiro rirabivuga neza nyine byagomba kugenda none umuntu yovuga ni kuko ibidakoguko bikogutyo kubera eh, usange inama amateka itagira ingufu eh, zo kubisaba icyo ni kimwe ikindi nacyo mu kwezi mu ntango z'ukwezi kwa kane hmm. mu rwego ryagiyeyo itariki zine z'ukwezi kwa gatandatu nahone bayihaye komisiyo ngo ize kubyiga mugabo urumva umwanya uhari ntibashobora kubyiga ubwa mbere wowe nakubwiye ko cyazira yuko baza kwiga iryo tegeko batabanje kuyiga ukungene kura ngene amafaranga yakoze ya mbere mm. umwanya uravye umwanya bafise rero nibishoboka nibishoboka ko bashobora kuvyiga ntivyukunda mm. Gabriel gatonya untunge gatonya mwebwe nk'abahinga inamashinga amateka iraho yatowe eh, n'abanyagihugu canka bene gihugu mwebwe nk'abahinga cyane cyane muri by'ubutunzi mweho muhora mufashe iki twe turafasha kugira koko mugabo urumva no musi Burundi ariko aravyumva urumva yuko ari ibintu bibabaje urumva mm. twe turafasha n'ikimenyamenya ko dufasha namafaranga yo kubaho kwa leta kwa minsi yose mm. nuko baguhemba abakozi no kugura ibikoresho bisanzwe bya leta ibi bita uh, ro mm -hmm. eh, canke ama service ikigira uh, Eh, ikigira kane nicyo bita sikive evaluwasiyo gusuzuma ingene iyo migambi iri kwirakogwa bagaza mu gihe ciwe nibaza ko yarafise abakadre bake babinonosoye yacyeza kurondera abazungu aba numvise cyane barabadagi arabazana baragira montage y'ama programme atari make none munsi bagendera aho bavuze uti roboisma bashobora bahinga bajanye n'ibintu byo byo gutera ibiti bavuze tugomba gushinga amahira amashira hamwe bacha barondera bahinga banonose ivyo oya kandi no mu kahise kavuba muri bukawobere ngene bayigize obere bafashijwe n'ikigo citwa Trademark East Africa eh, baragize eh, recruitment eh, bararondeye umuhinga Eh, wo muri Irlande du Nord mugani bagize icyo bita appel d'offre internationale araza rekana ubuhinga acaragira irya reforme nibukije mu mwaka wa 2008 duane ukwayo na impu kwayo uh, eh, nivyo bita rero sete eh, no fiscal uh, cyari byara amateparete matatu atari imitwagwa atari imiri kumwe n'iyindi mhm. mugabo hariho direction generale izitwara mugabo nagenda kubwire yuko icyo gihe batoza amamiliyaridi ari munsi y'amajana ane y'ibihumbi amajana ane katire miliyari niyo ari munsi gatoya ariko bamaze kugira reforme bakafata uyu muzungu w'umuyirirande bagashyira inyuma umurundi nagenda kubwire ko mu mwaka umwe bari amafaranga yari gwije yari wikuvye na kabiri yari yigwije na kabiri bacabaza kwirukana abakozi bose bagize ico bita reforme mm. nivyo rero impinduka zihera hasi zaheri hasi mm. n'abakozi basubira kubasinyisha amakontra mashasha umuntu wese ari muri Obere uzosanga afise kontra yatanguranye na Obere mu mwaka 2009 niko byagenze n'ubu rero ibyo batabikoze muri administration yose bagira ama reforme profonde kwiyumvira ko tuzoshobora kugira aho tuvuye ntibishoboka ibi rero ni ya nkingi yamenye ko ndavuga ijanye na euh, na engagement de l'etat hmm. ivyo rero mugiye kureba muri budget ntaho bibona mhm. eh, igizwe n'amabujegitife arenga ku icumi n'atanu gutyo mm, ntitwagarukaho mm, ni menshi mm. inkingi ya gatatu rero iciza nayo ni inkingi yitwa ekite sosiyare ekite sosiyare nayo ni ukuvuga urumva intwari bereye yasimbatajwe ubutunzi bwadugijwe haca haza no gusangira iby'igihugu mm. iyo niyo nkingi yacikurikira gatatu inyungu rusange eh, inyungu rusange eh, ni ukuvuga yuko ama ibintu usanga bica byubakwa hanyuma barundi bagashobora guhembwa umwimbu ukaduga dongo rotodo croissance ikiduga mugabo ugiye kuraba reprojection za todo croissance ubu uya barabira umwimbu ku kintu bita PIB mm. PIB ni ukungene ku munsi cyaye ku mwaka mugabo generalima ni ku mwaka mm. ugiye kuraba rero ukungene umwimbu uno munsi bavuga ko turi kuri kabiri n'ibice uh, bikeya ku hafi umunani ku ijana mugabo ugiye kubiraba urabona neza yuko amaporojegisiyo bagira nk'ubu muri bije bavuga yuko muri demiri veni katire kuko nababwiye ubutunzi buduzwa n'abahinga abahinga bariko barakora ni ibiki byerekana uno munsi nta bihari inkingi ya ya kane ni inkingi ivuga ibijyanye na na, na ecology et patrimoine durable mm. na zone eh, nayo ni birajana ko nibidukikije eh, navyo ni birajana nk'ubu nitwiga ukungene tuzovomera kuko turazi inagurika gibihe riguma ribaho none kubera iki igihugu imvura igwa hafi eh, amezi 10 ku 12 mugabo ukumva ngo imirima yumye ukumva ngo ucubona ko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye na capacité de gestion n'ibidukiye bavuga iyo nkingi ya kane ivuga ecology et patrimoine durable nta bahingi irondera gukoresha kugira ngo ibyo bintu babyige nibarozane babakure hanze bazane nabo bafise mu gihugu babigisha, muke ibintu byo gushira imbere ibintu by'imigambi byo dukore ku ruhande kuko iyi croissance bavuga mm. eh, igomba terambere iri eh, terambere bashaka eh, iri terambere mu by'ubutunzi rirondegwa mhm. dushaka twese ko n'igihacu twese mm. ntirishoboka ritabanje gushikirwa n'intwari beje je navyise le préalable ibintu by'intango bitangura nayo ubundi hoho biragoye by'ukuri iyi nteguro y'amafaranga rero leta ikoresha ntiturayijya mu mizi ngo tuvuge neza ukungene imeze kuko turafise bimwe bimwe naho tutarayironka muganga ndakubwire ko amafaranga atoga ubu uya hatoga amafaranga yitwa bije sitwaye bije sitwaye rero hagomba kujamwo bijya bintu bya mbere abanyagihugu bafise ku myitwarariko mhm. uno munsi ibyo bitare bezwe fondamento do mhm. rome mhm. ibi bya bikene bikenewe uno munsi n'ibihe ni umunyagihugu afungura duruwa aralimantasiyo ukungene umunyagihugu yivuza duruwa arasante ukungene umunyagihugu abanyagihugu twebwe aribo twebwe baca babahamagara bakagitanga ibyiyumviro byabo twe baraduhamagaye duhamagagwa batubwira ngo tuko turabereka gusa ingene bimeze ngo mugabo ngo le ministere technique bazohamagara abahinga banyu namwe mu bikorane twaherutse iryo jambo batubariye kugeza none munsi ah, amahera turonka ibyo bita rosete interne cyangwa rosete interiyeri ni amafaranga kenshi ubu turi hafi ku mamiliyaridi ibihumbi bibiri mhm. de demiri miliyari de rosete interiyeri ayo mafaranga ugiye kuraba usanga aza guhemba imishahara kuko imishahara bigeze mu miyari durenga aza guhemba imishahara y'abakozi hagaca haba ibyo bita rebyenze service atamwe ashobora gusigura cyangwa mm. ashobora gusigura ayo mafaranga rero twita ko twinjiza ajya mu bintu bita consommation gusa ni ukuvuga yuko rero hatabaye ibyo bita les appuis étrangers Hmm. amafaranga ari ingurane cyangwa ikava mu mahanga nta migambi nimwe dushobora kurangura ntibishoboka ni ukuvuga eh. aya mahera eh, externe mm. ayo mafaranga rero yose mugabo uko bigenda kose aza kurihwa n'umunyagihugu ibyo ni ukubimenya ku batabizi ubu tugeze ku ideni rishika amamiliyaridi ibihumbi bitandatu predo si mili miliyari dodete ubu rero ideni ryaraduze nk'ideni dufise ryo mu mahanga eh, hanze urumva riri andorari haheruka kuba icyo ni ukwita depreciation moneteri ryaciye riduga ko hafi amamiliyaridi ibihumbi amajana ane na mirongo itanu birenga hmm. kubera depreciation moneteri ibyo bintu urumva rero ko ari ibintu vurema by'ukuri bitoroshe amafaranga dufata njyewe ikintu mbona iyi bije igomba gutorwa yagomba kuza ari bije bita bije dositerite Mm. bije dosite ni ukuvuga iki ni bije gutubika uwavubi bagaca batwereka model ekonomike bagomba kuzoshiraho mugabo aho rero turaho ninda tubikuwavura ni twese weya ni twese umurundi wese ngo tubise mugabo muri leta nibo batangura nk'ubu dukeneye kumva umukuru w'igihugu n'inzego bakora n'abandi bose bavuze utubu rero amafaranga ya bitoro twayagabanuye yagiye ku gice cyane bazokoresha deti entiyeri amafaranga yo kuyunguruza bahora bakoresha imodoka twabitse mugabo ntibisigura yuko umukuru w'igihugu w'icegera ciwe mushikiranganje wa mbere bajya bagendana bafise amamodoka mirongo inyuma zabo ariko komeza inzego komeza inzego suko mm. oya mm. gukomeza inzego ni, ni efficacité des institutions nico mm. twashatse kuvuga mm. mugabo rero reka nakubwira ikintu mm-hmm. twe mu bintu bya planification -hmm. hari ikintu gikomeye cyane dukunda gukoresha iyo uri kurarondera gutegekanya amafaranga uzokoresha uvuga uvuga uti eh, mu buhinga bw'ibyuma niba turabire muri internet eh, hari abatwandikiye yuko bisa n'ibicitse ndabibutsa yuko turi mu kiganiro karadiridimba ni umwanya w'iminota mirongo itatu tugeze ko kumbure muri kano kanya namwe muri hanze murashobora kugira icyo muterereye hama eri kuba imana aturabire mu buhinga bw'ibyuma hariya banyeretse yuko ubu bisa n'ibyagarutse ubu ngo ariko baratwumva neza abarundi bo muri hanze inimero n'irindwi na gatandatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo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 ku mazina ni david eh, nkabamengamiye iyo muri canada david Ottawa sangwa ikaze muri karadiridimba murakoze cyane hanyuma nkabashimye n'intumbero mwahaye ikiganiro nkabashimiye mutumire murakoze cyane reka dushikiriza jewe igihe cyose nongere umutumire mm. kuko mbasuye ku ishuri ariko ndiga ukuri amajambo yiwe araremesha kandi mm-hmm. nkaba nibaza yuko afise uruhara rukomeye kugira ngo afashe mu itunganywa ry'ibijyanye n'ubutunzi bw'igihugu mu bisanzwe ubutunzi bw'igihugu mm-hmm. ni ati niko rutiga umugongo rw'igihugu kubera murabizi byose mwese yuko igihugu kigendera ku butunzi mm-hmm. n'igihe turiho turatondeka ibihugu bikomeye dufatira ku butunzi bw'ibyo bihugu ubwo mm. rero njyewe nibaza yuko uno munsi turavuga isata gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu aho rero nicaye jewe nifashe mu maso kabisa numvise ibyo ariko aradushikiriza mm. numva hariho byinshi bikenewe gukosorwa nk'uko mm-hmm. ariko arabishikiriza nkaca nibaza rero igituma batamwikora ko batamwiyegereza kugira ngo abe yofasha nico burya nikibazo umwumvirizo urumva yuko azi byinshi kandi ashoboye cyane mm. ubwo rero nohera ku kabo notera leta ati yavuze yuko bigeze nk'ubutuma ko rimwe bicarira ngaho mhm. nababwira ati nimba atararengana ntibanyarutse ntibanyarutse bamwikore ko ubwo bumenyi ubwo buhinga afise abushire kuri serivisi y'igihugu numva byadufasha cyane mm. mugabo nawe nagenda dusezeraniye mbe wewe yojaho canke bogira kumwizera ntiwosanga nawe ne biciye bihinduka ayo umukate urazi ko uko biri kose aba ari hatari mugara kitwishyura ntacyo jewe nk'ubu e, nta minsi yaciye menya yuko hano muri canada abarundi turi aba kabiri mhm. bakora muco bita leta federale leta y'igihugu hmm. ubwo n'ubumenyi ubwo n'ubuhinga abarundi baba bafise ariko kandi mwumvise mwumvise amafaranga natwe tugeze ko y'amamiliyaridi y'amadeni uranunga sinagukurikiranye neza asubiramo mwumvise gabriel rusiri hano yatubwiye eh, hafi Eh, imiliyaridi ibihumbi bitandatu by'ideni dufise peredo si miliyari mm. rero namwe mukaba yuko muri aba kabiri mukorera leta ya canada ni namwe aya mbe diaspora mweho muri ko mukora iki kugira koko murayo yuko buno burundi twojana mu iterambere n'abandi mm. naho nyene ngoma shike iyo statistique iyo statistique nayimenye muri iyo tuyeze mhm. nari ndabizi yuko abarundi abantu b'abakozi ari abantu b'incabwenge aho bashyitse hose bakora ibikora inka mugabo statistique sinahitayizi hmm. ni ukuvuga rero mpagaze kuri icyo kintu jewe nca numva yuko abarundi nk'uko ndabazi nk'uko tubizi turafise turafise ishyaka ryo gushaka kuba twofasha mu catuvyaye kandi biramaze kuboneka ariko rero mu kirundi bati afasha afashwa uwifashije mhm. aho nshaka kuvuga iki narigeze kuba numva inkuru y'uko ari umuhinga twigeze kubona muri semaine de la diaspora ari ngaho ariko aratanga ibintu bisa n'ivyigwa ku bijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu um, bwogenda neza mhm. uwo muhinga umenga yitwa ndikumana nimba ntihenze izina mm. ah, ni umuprofeseri ngaha muri amerika Hmm. ubwo rero amakuru nagiye kumva hanyuma ni uko wewe amazi utanga icyo ni nokwita imirongo ko mhm. ni ukuri mu maminisiteri abijejwe n'ahandi hantu bategerezwa guca bashyira mu bikorwa bijya bintu baba barabiye hamwe baba bigiye hamwe amakuru ndasubiyemo ni amakuru numva si amakuru hmm. ofisiyeri mhm. avuga yuko biba amasigaracicaro hmm, ni ukuvuga yuko nta suivi ibaho kugira bakurikirane koko oya hmm. bivugwa yuko ari ukujya hajya bagatera kiyago ikiyago wewe eh, agatanga bujya bumenyi mu bijyanye n'ubutunzi n'ubutunzi bwogororoka byogenda gute aka byerekana byose akabyerekana avyerekana mu bahinga avyereka mu bahinga bo muri ministere mhm. no kuvuga mu bushikiranganje n'ibindi n'ibindi ariko bikavugwa yuko bisigaraho atana kimwe kizokorerwa ngo cinjire mu buzima bw'igihugu mhm. mbere bikavugwa yuko ari naco gituma batanagaruka tubabona rimwe bakaza bakakora ivyo bategerezwa gukora hanyuma babona yuko atana kimwe gikoze mm. gikozwe atazwi mhm, musongore bagaca urabyumva mm. babona yuko ari uku ari gukorera ubuso bagaca babivamo mm. ni ukuvuga rero njyewe nagira nti leta y'u Burundi ni ukuri yari ifise um, yari ifise icyo nokwita akarusho mhm. iyaba yarizi ico diaspora nk'abarundi bishwi bashobora kumarira igihugu hmm. mugabo mwumvitse amadeni dufise hanze mhm. eh, mu bisata by'ubuzima bwose hmm. ibyo rero nabyo bisaba yuko leta yugurura imiryango kugurura imiryango diaspora mhm. diaspora abahinga baba muri ibi bihugu byo hanze mu mu muntu ze mu bisata bitandukanye bakaza mm. bakigisha bakagira transfer eh, ya savoir y'ubumenyi mu bo mu gihugu musongore mm-hmm. hari uwundi ari ku murongo mm-hmm. leta nayo igakurikiza cyane igakora suivi y'ivyo kugira ntiyabe kuyaga amasikaro cyicaro cyane ibiganiro gusa hanyuma abantu bakabandanya hariho n'ikindi kintu numvise mm, usongore songora hari arindiriye ku murongo yego mm. reka nsonzere mm. narumvise ikintu gitanga ko nk'akarorero akarorero mu bushikiranganje bujejwe tourisme iby'ingenzi narumvise yuko ah, hari abantu bigeze gushaka kugira promotion sindabizi ngo nabivuga mu kindi neza mm y'ibijyanye n'ingenzi mu gihugu no hanze no mu makungu ariko abo bantu baragerageje baragerageje hmm. kugira bakora ibintu byinshi baza gusanga yuko n'ukuri mu bushikiranganje bubijejwe mm-hmm. abantu bariyo abantu babihembebwa abantu arivyo bajejwe basanga n'ukuri nta na bazi kijyanye na turisme kijyanye na poromosiyo ya turizme abo bantu baca baramanika amaboko barabona ati ngaha ah, turiko tubavomera mu mm. ni ukuvuga rero urumva urugendo ruracari rurerure twebwe nk'abarundi na leta turongoye turafise ibyo gukora byinshi kugira ngo turatarape umwanya twataye hanyuma ubutunzi bw'igihugu dusubire mu kurangiza rero nagomba ndabashimire hanyuma mbarira nsaba gaburire rufyiri yuko yavuze byinshi cyane bitagenda kandi yabisiguye neza ku buryo atakibazo mfise mugabo nagomba ndamusabe andonderere kimwe canke bibiri mu vyo bigenda neza duhereze kuri iyo note murakoze mugire umunsi mwiza urakoze david eh, muri otawa bari bambwiye umuhinga bw'ivyuma ko hari uwundi ari ku murongo alo Allô Allô akanya turaca agafise k'iminota hafi cumi n'itanu reka tugaruke hano muri sitidiyo eh, duhere kuri kino yavuze eh, aciye ajya ku murongo alo alo ni amahoro alo ninde tuvugana ni Eh, nitwa pacifique nkabamo eh, ngaha muri canada eh, pacifique muri canada sangwa ikaze nawe muri karadiridimba mm, ndaramukije mutumire nkaba ndamukije n'abarundi bose batumviriza bafite susi urabona mm. ega nabo batorangira baba bafise susi nabone pardon ati nabo bajaho ngira baba bafise susi kuko baba batowe en tout pasike biragoye kubwira ndabisigura ikibazo kabisa pasike urumva biragoye no kubisigura furere biragoye kabisa pasike urabye n'ikibazo cy'igitoro urabona hm. ikibazo cy'igitoro cyova mu nzira hamwe leta yubishaka cyova mu nzira urabona muyibuke eh, nk'akarorero nubaha cyagiye ari igihe cya petero nziza gitwara umukuru w'igihugu mhm. bigeze gufatira ambarwa uburundi urabona mm. sinzi ko mubyibuka byari ibihano ariko urabona mu nyuma yaragerageje baragije kwitunganya igitoro kiraboneka donke bararaba amayira yose bishoboka abantu baragenda kukironda nagira nsabe leta vrema irabe uko bishoboka byose abantu bose babishoboye bagende kukirondera bakizane mm. birashoboka urabona mm. hmm? e, bakizane abafite imiduga bose babishoboye bagende kukirondera bakizane e, ndiyumvira ko icyo kibazo cyashobora gukura ibibazo mu nzira e, ariko ahanini barondera vurema abantu babishoboye vurema mm. bitangira igihugu urabona hmm? yego hmm? nta kindi kibazo ufise ah, ga pacifique urabona mm. hmm? ariko urabona igihe uno munsi habuze amadevize umengo igihugu umengo ari ibibazo no mm, ari mm. mayira yandi ariho turacyafite amashanse menshi yo kugira ikibazo cy'amadevize kiva mu nzira urabona woduha mm. nk'inzira zibiri kugira ndabonye banyeretse ko ari uwundi ku murongo woduha nk'inzira zibiri eh, kumbure eh, uno munsi leta yokogera ko bakababwira dushaka ko twicara tukavugana kuri ibi bibazo donke bakagira eshanje donke mm. eh, bagatanga tuvuge nk'ubutare nabo bagashaka umuduha ibi bintu urabona mm. ndazi ko vyopasa hmm? mm. eh, ndazi ko vyopasa kandi vyogenda neza ata kibazo mm. urakoze cyane pacifique icyiyumviro cyanjye vraiment urakoze cyane kuri iyo ntererano yawe nibaza sinzi icyo kibazo ingene nocishura kuko yavuze ngo ngo ngo wavuze ibigenda nabi mugabo ndibaza sinavuze ibigenda nabi navuze ivyokogwa mm. sinibaza ko yumvise ibyo agomba kumva nyene je navuze ivyokogwa kugira ngo ibintu bigende neza mm. navuze nti turakeneye ibintu bya planification eh, barondera bahinga. ndumva natanze inyishu none mm. umva navuze ibigenda nabi nta kigenda nabi navuze navuze twebwe mu bintu dukora mu analize tutanga inyishu nta mm. kintu na kimwe tuvuga ntitutanga inyishu ntibishoboka mm. oh, uvuze ikibazo iruhande haba hari inyishu yayo mm-hmm. twe nivyo tuvuga nabigenda neza bigenda neza birahari kuko bitahari ntituba eh, turi ngaha eh, nituba mm. turiko turavuga nibi turiko turavuga ivyo nibaza ko ari bigenda neza mugabo ni ukuvuga kijya kinogo amafaranga mu karere k'ibiyaga muri eyase mu bihugu bishika kuri bitandatu mm. icyo bita norme amanorme y'amabije nuko kizira yuko deficit kijya kinogo kirenza gatatu ku ijana mm. ka PIB kumwe mu gihugu kironka mugabo twe turi ku icyenda mm. urumva twakiranye umubabaro ibyo gaburiyeri rushyira birongoye uri kubona dushikirije kubera Ah, numvise amadeni dufise numvise amadeni uburundi bufise yavuze ibihumbi bitandatu imiliyari ibihumbi bitandatu by'amadeni mm. oya si ibihumbi bitandatu si miri miliyari ni si mil miliyari yampaye nkawe noneho urumva n'umugongo uciye ucika ndabumva nariko ndanywa amazi yatse mu uwo murongereje urumva ni ni njye ndibaza yuko eh, nk'uko yabishikirije mhm. abarundi benshi baba ariko barakurikirana amaradiyo kandi ayo nazorihwa n'abarundi duga ku ijambo kingsley bushyikirijwe neza rwose njyewe hanini icyo nagomba sabe cyane cyane abatunganya ikiganiro nko kuri radiyo y'isanganiro mhm. ni byiza yuko muza muratumira n'abari muri leta kugira ngo bashobore kuza baratanga umuco ku bene igihugu kubera hariho nk'ababa badasanzwe batabizi mm, wibaza ko tutabatumira nabone turabatumira mugabo kubaronka ntiwibaze ko byoroshye kingisireyi urumva nk'ubu turi turumviriza ibyo urongoye uri kubona yadushikirije yatanze umuco neza biboneka bigaragara ukuntu bimeze mbuga hmm. nk'umwene gihugu muto muto ataba ibintu bya bije urumvaga kingi rex ibintu bya bije naho twomara amasaha n'amasaha ntitwobiheza ni ikintu kirekire cyane cyagutse hmm. aha twavuze ibintu bito cyane bike rwose hmm. atana eh, endi izeme twavutse mwakoze cyane n'uwo mucyo kuba mutanga kubera urumva hariho nk'igihe usanga no muri guverinoma iyo bariko baravuga amadeni baheranye badashobora kuvuga nk'uko mwayavuze ariko ni ibiharuro bihari eh, ni ibintu bihari biri public atamuntu umwe mm. ashobora kugira nuko tubikurikirana ni ibintu bitanyegetswe byerekana bikerekwa abarundi bose biba birahabona ego mm. bikaza kumugaragara umuntu akamenya ayariha ukuntu agenza kuko n'ubundi urumva n'iyo ntuzeye jewe ku bwanjye mhm. kingsley ndabona agatelefone gaciye kamwankira yari atanga icyiyumviro ariko dusukaje iminota itanu gabriel twari tugaruka kuri bino mwashikirije ikino gihugu muti kirafise ivyo giteza imbere ni navyo na Pacifique yagarutse aragaruka ati none ko hari ubutare ejo niho boneka uyu cankuriya namwe mwatubwiye yuko hariho de financement mm, iyi partenariat mwatubwiye muri za nkingi zishika kuri zitanu ntiyofasha nimba tumuha ubutare akaduha izo hariho urumva nk'uvuze ibintu by'ubutare ubutare kugira ngo bushobore kwimbwa eh, akaguma yegeranye amafaranga aratwara te baragenda urumva rero ibyo byose n'ibintu bisaba ubuhinga mm. eh, nk'ubu by'ubutare ubundi bwaranse kwinjira muri Ntunze muri itiye mm. itiye ni inisiyative dezendisire sitarakitive abo ni baca bafasha ibihugu kugira ngo amafaranga aze gufasha eh, kuko burya ibintu by'ubutare ni nka peteroli kuko mwatubwiye muri bije yo gutubikwa vubi mu bisanzwe ibi iya bikorwa byose bwa mbere bikorwa n'ubushinganje bwiga cha leta ministere de finance niyo agomba nitanga iyo raporo hanyuma indi raporo ikurikirana igatangwa na Cour de compte. Mhm. Cour de comptes mugabo nayo ikoreshwa ikoresha ibyo ihawe n'ubushinganje bwiga cha leta Eh, niyo iraba ibyo byose izo nzego zibiri hanyuma ubwoko wa gatatu ni n'amashingamateka mhm. nayo irafise imigwi iraba ibyo bintu ifatiye ku byo bwagize bw'igaca leta n'ibyo kuri de konti yakoze mm, uno munsi ni ikico rero ibintu bikwiye gukorwa byihuta mm. ubuya ubwa mbere bo baramaze gucegwa biragoye mm. biragoye kuko mu ndwi zitatu mu kintu kigwa amezi atatu umva ko bigoye mugabo twe tubasaba ni uko bogerageza aho bageze ni mu buriburi barabe ku ikintu binise prealable ibintu bijanye n'intwari bereye babishira imbere ikigira kabiri bahinga bazana abahinga bamakungu n'abarundi hari umuntu yavuze cya diaspora iki kirahambaye na cone mm. babakoreshe mugabo ntibagume baraba abantu bo mu mugambwe uri ku isonga ry'ubutegetsi babone ngo nibo bonyine bashobora gukora ibyo bintu mm. mu bintu nk'ibi iyo ukoresha uwo we wese wowe umusaba gusa rezilita nta kindi hari n'uwatanguye avuga ati namwe bwe babikoreko twe twebwe twebwe ntabwo kutwikorako twe tubitanga ku munsi ku munsi none twaba turiko turavuga mu vyumva none baradutumye ko nakubwe kwa dutumye ko mu biro vy'umukuru w'igihugu batubwira bwa tubwira ngo bazotubaza tuguma twandika turungika mu mpera dongo yabona itariki mirongo ibiri n'icyenda egizagitema z'ukwezi kwa gatatu uh, niho umushyiranganje w'igaciro yayisinya iyo leta izoka daraje budgetere niyo icitangura ku niyo yerekana kungene bashabagira ikintu bita discussion budgetere mu ma ministere rero navyo urumva yuko ibonetse ngaho urumva deje bamaze gucegwa amezi atatu ivyo biba mm. vyabaye muri leta Mm. n'amakosa rero nibaza yuko agomba gukosogwa mu maguru mashasha nyamba twipfuza by'ukuri ugomba kuraba ingene leta yiyumvira n'ingene ihema ubirabira mu mafaranga riteba ingene itegura iyo bije niho uyirabira mm. mu by'ukuri murakoze cyane umwanya n'ibyo ni muto mwavuze ikica bije porogaramu birabye nta ni kimwe mu cy'icumi kivuga ko kuko akanya niko dukundira ariko reka nshimire pacifique yatwakuye yari canada david yatwakuye yari Ottawa none muri canada kingsley yatwakuye yari atene mu bugiriki Gabriel Rufitiri murongo yorikome namwe ndabashimiye kukanya mwaduhaye muri kino kiganiro mwakoze namwe kudutumira kandi e, eh, neje mwatwe tukora ko tuzoza duterere kugira ngo igucaje gishobore gutera imbere murakoze yakoze Eric Wimana niwe yari kamfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari medal niyo nkuru reka duhane isango ry'undi wa Mungu amasanka yo twahereye ko nimugire aho muba mwubahwe naho butaha